کیماتیه به توحید مروفی مازن کرنا رب العالمینی و تعظیم رب العالمینی او که هم چنه کین هم گلک سین دانه خینید مازن کرنو تعظیم رب العالمین اوه وقت مروی سین ده خاند رب العالمینی تبي اوه سین ده جیب جیب کت إلا هكا گناه بیتو، خلاتي بیتو، خرابی بیت، او هنگی جیب جناکت و حرام جیب جیب کت اما هكا تشتاك درس بيت و شرعي بيت واجب مروی جیب جیب کت چی مروی سین ده کشکانت اوه نقص و كماتي مروی ده رب العالمینی چونکی مروی سین ده خنید بو بران بری خو رب العالمین و بشتینگی مروی سین خو بشکیتا و او همو کماکی بو توحید مروی و عقیده و باید مروی بران بری رب العالمین برهنده زور سین خواندن سین اشکاندن یا سین ده خو بشکینی و کفارت ندهی او همو سبب کو نقص و کماتی بکویتا ناف توحید مروی ده مازن کرنو تعظیم رب العالمین او تو سینده بس ابخاله بخینی و زور سینده نخینی وقت تا سینده کش خاند سینده خود جیب جیب کی یان هکا الوا سینده بو که کفارتش بو دیان تشکاد هنگی تیویا کفارتش بو بهتدان هذا همو و مازن کردن رب العالمين وبالعكس وش، طبعا كيماتية ونقص رب العالمين قول الله تعالى واحفظوا ايمانكم بل هند رب العالمين ناف قرآن لو ما بجيت بجيت واحفظوا ايمانكم واحفظوا أيمانكم هر وقت مفسر رحمت خدا بما تفسير كري تفسير له هاتين ادا اكلوا الوا بجيت سيندا جالك نخين واحفظوا أيمانكم يعني سيندا خب بارزن بو وقتا كي ديتا خاندن كمروف بيتي في سين بيت اما مرو شو لخو همو قد كده دبا خسر دبا خو سر أخفنا هو كار بيت همو قد سندا بخينيت خدا ده كما خدا هنا كما خدا ده هم خدا هم وني همو قد سندا رب العالمين بخينيت اوا يا جوانية بو ذات رب العالمين و تعظیم و مازن کردن رب العالمین دا هنده دا نیه مروف هموش دیکی سین دی سر چون که سین و نیه بو هندک حالتا دهه ده خواندن که بری مروفی تو حس که بود که اثبات که یان که این کاریه لب که و بجینی اف چشته و بیتوی هنده بری تا حتا بو سین ده بخینی دا قناعت بو چه ببید باوری ببید و و نه اما مروف همو گاوه شورا سین کتسین خلطی و کماتی بید و هم دی بیت سبب هندش که وقتی همو گوه سین سر دو مرووی بید اول دوید سر هنده که نقص كبيتا وكيماتيب كبيتا ناف توحيد مروي دا ومن درسي قدر رب العالمين مازن كنا رب العالمين تدانية فهند ايك الوا معنى واحفظوا ايمانكم يعني یعنی سینده بارزن ایمان جمع و یمینش یعنی يعني یعنی يعني زور نه زوری خينن وقتی تو پیتوی بوی هنگی ده سینده چیگا و تو پیتوی سیند بوی هنگی سیند خو اما دی وحفظ و ایمانکم بو دا نبیتا چتکی کم و نقص و کماتیه مروف تا رب العالمینی مروف فیر ببیتونیا سینده ایلا بحالتا کی بخید که پیتوی هنده بید مروف سینده بخید و مروف نه هلی که تشوکی هنده کالای کری که هر نونیا سینده ناخینن ونیا نه ولا برا سیند شتکا مازن نه سیند دیه تا خواندن بحالتا کی که برانبری تا پیتوی هنده تو سینده بخید دواری تب کرد گفتشته هی یا نفشتنی هر شتکی و بید اینگی دو سینده بخینی و بشتگی مادم یک دنیا گلک جرا بجن والله فلان کس سینده تو بو سینده ناخینی والله اساسم گناه بید بجی ما توی حق نی بره والا او خفا تو بجی راس نیه بره والا با تو بو سینده نه والله اساسم گناه بید نه چه گناه تیدا نیه رب تو احفظ و سینده بیشون نخینن سینده درو نخینن اما سینده که توی دار راست بید پیتوین ده برانبریتا حتی تباور کتی بخینی اوه درسته چه گناه ناگه هی که مروفی هکا مروف سینده که خوب خنید بس انگیه مروف ده رب العالم مجتمع وحفاظ و ایمان ایمانکم بیشور مروف نابی سینده بخنید و همو گوه آخف ند خوب کده سیند و سیند و سینده رب العالمین بخنید اوه چه نابید و چه شکت شکتدانیه سين خاندن وغير رب العالمين ما چند جاله كان جالدي کیه گوتی او شرکه او غير رب العالمینی العالمين شركه وجناحك جل جل كمازنه هر وكي پیغمبر صلى الله عليه وسلم گوتی من حلف بغیر الله فقد كفر او اشرکه یقول یعنی هر كسي كسين دي بغير رب العالمين كا بخينيت أفا يان كفر كر يان شرك كر وهر دوكيش الوا جناحنا رب العالمين المروي خوشنا بيت چه كفر چه شرك هر دوك الوا جناحنا رب العالمين الوا كسنا خوشنا بي بهنده أفا بحسي واسين دي تب خودش بخيني تبيا چره بكي تبيا كيم كيو بحالت بيتي بخيني وهم قام ملوف سين دانا خينيت أفا مازن كرنا رب العالمين أجبها كتو سين دي بغير رب العالمين يخينيت أفا شركه يعني عندك دي بجن والله أفانا قالك معظم كريو و إجار تشتكي يهونيا و ونيا و أفا عالم كافر كانوا عالم كانوا مشركوا نوانيا هذا آيات القرآن وحديث بيغنبري صلى الله عليه وسلم پیغمبر يقول گوتیه مثلا الله علیه و سلم من نگوتیه لالی خورا من نگوتیه خلقینوک مشرکن اما پیغمبر بجست صلی الله علیه و سلم من حلف بغير الله فقد كفر و اشرکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم حديث حدیث دا نه حدیث کدو دا لا تحلفوا بآبائكم بيان بس على علیه و شيار بس سين به باو با و خناخين پیت خونه خینن چند حدیث نهي ما نهی كسين کری غير رب العالمين الحين من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت بيان بس عاوز مش ابي حسك بيت في سين بو يان بلا سيندي بخدي بخنيتو نافت خدي بخنيتو صفات رب العالمين الحين يان بلا خو كركر بسين داب غير رب العالمين الشركة وشركش الوا جناحها كرب العالمين عبد خو خوش نابد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نه اوه که اماتی همه هتانو مخول عقیده خود تینگان دیگه بشت ما اوه تازه ها گالبی نه اوه آیت قرآن و الله عليه وسلم وقت پیغمبریه تبین بس ونیا تا تازه ها غالبیه او کماتیاته و تقصیریاته بو هتانو که تخفیر ناکی بو تخفیر دینی خوناکی بو احمد مساعد دين بو دنیا خوام هم همو شود ببینیم رو که عملیه بیا شه سال تازه چی بوم الکلیه خین و و یه همون گوه اولیش بید اما حتی نو کن زنی تحیات بکنید حتی نو کن زنی شرک چیه حتی نو کن زنی توحید چیه اول تقصیر یه بو هم بودنیا دنیا خو اشاره زاین زیرکین هم همو قوت خو همو شیانت خو دکار این فیر دنیا بین فیر بوند ده مال خو زور کن بوند سمعت خو زور کن درجات خو دنیا زور کن بوند مناصبت خو دنیا ده زور کن اما امت مستعدنینه روژه ده دقا خفیر دین خدا بکن حتی نو کم خدا خوب درسی نناسین ام ناوت وی درسی نزانین ام صفاتت وی درسی نزانین ام کارت وی درسی نزانین منی افهمو تقسیمه و روژه قیامت دی بسیار مهیتا کرد ایک دی بشت والله ملا بو من نگوتیا ملای بو تنگود بو تیه مقصر بیت روژه قیامت پرنبی رب العالمین بر تسیاره وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس رب العالمين أهداه یل یعنی جیو فلا و بسرمان و همو کسی که خدا علم والدتي واجب سر ملا و سر او خدا علم بید بخلکی آشکرا کرد و واجب سر خلکیش فسألو اهل الذکر این کنتم لا تعلمون تنه سر ملا واجب نیه ملا واجب خونه را با او رجا قیمت رجا قیمت بسیار روی هیده کرن بس رجا قیمت بسیار در خلکیش هیده کرن چون رب العالمین یه فسألو اوش امره یل یعنی همو مروفکیات کرن تو بخو بسیار کرن یه هایی بیش نه ولی علی گره بلا ملو ما چون بیش فیر نبید یه وی برطرف بید اوه زانی دین گلک هایی و یه زانی دین و یه گلک نزانی تو خو فیر نکیه وزی بیش علی گره بلا ملو ما بید بلا چون ما نبیشید دا باری مدران نبید بید یه وی خوی برطرف بید اوه رجا قیامت رب العالمین ده بسیاره لیکت حکا سر به هنده و خو فیر نکت و نرابید خو علم شرعی نکت اول جار مروف مقصره و همت مقصرین بری في که حتی نو كام نزان سين خاندن غیر رب و نیا ونيا وسين تبيا بس بخده بيت خاندن صفات رب العالمين بيت خاندن أفنجي که وكي و المروفية ایمان کم هيك التفسير ديت ويه أفيا رب العالمين بيشتما سين دكا كانجو خان تبيا پارزند یعنی یعنی سين دخو نشکینی هکت سیند ناوي رب العالمين خان ده دهو کما یا خوده هنا کما و وبشتيني تفسين داشكانت یا و کیماتی تا و کیماتی نقص تدا دو دا توحيد و وتدرستي رب العالمين معظم نكر بوتو يسين دب خدير و كماسترين وقدرترين شتلاليتا وخوشتبيترين شتلاليتا بشتيني ترابي چد كيش قال هندو و في سين دا و اما نقص کیماتیه و قدر قرتنا رب العالمینیه او سين دا مروفت خينيت رب العالمين ونافت رب العالمين وصفات رب العالمين واجب سرما اموية سين دا چه كين بارزين إلا حالتك نبيت هر وكي پیغمبری بود يا مثلا الله عليه وسلم يقولي هكي يكي سين خاند سرچتكي بودي خودي از دي بيكم یعنی یعنی خودي از بناكم و پشت اینگی دید او شورا سین خاندی سر یا گناحه ایکی گوتیم خودی از گر فلان کسی ناغف مبه و او کابره مستحق هندی تو هجر کی تو گل ناغوی اما و نیا وی حالت یه عصبی بی یه سر عصامت هو بین و اف آخفنا لحات یه دره نیا کلی اف سینده خانده پیغمبر صلی الله علیه وسلم حرام او وی سینده جیب جیب کرد هم صلی الله علیه وسلم فلیأتی الذي هو خیر ولیکفر عن یمینه بلا رابط یه شلا خیره بکرد بلا بچید گل پا آفیده و و بلا چه بکتیش بلا کفارت سینده خوب داد اما وکی امروی سینده خانده یکی سینده خانده از قمار ناکم یکی سین داخاندی از عرق و ناخم یکی سین از غیبت ناکم یکی سین داخاند مرو که دی سین از دروان ناکم و یکی سین یه یکوتی از بختانی هم کسی ناکم و یکی سین یه یکوتی از شهادت و زور نابجم هر سین دکه هو وحفظوا ایمانکم واجب سر ما انوا سین دانه همه چه بکن پارزین هکتا پاراستن اوتا رب العالمینش معظم کرد هکتا شکاندن افسین ده چشکت دانیه؟ اوه هنگی تا نقص و کماتی دا رب العالمینی و نقص و کماتی کفت النف توحید داداش تفسیر دی یا يا آیته وحفظ و ایمانکم یعنی اوه هكان سینده خوشکان تبیا تبدا چه چلر کفارت و سینده بوده هيك تفسیر تویش اوه و ايمانكم یعنی یعنی كفارت سینده خوب دن سینده خوب هونه هل نبا معنی چه کفارات؟ یعنی هکا تاف شولکر او خوده بودیتا پشتی تا سین دا خوشکاندی او تا او گناحکا سر تنامینید اما هکا نکر و تا پیشه بوش بکی او هنگی گناحکا ده سر مروفی مینید هر گناحکا سر مروی مینید و او قاعده مفسره گوتی و علماء گوتی ناف تفسیر ده گوتی هکا کلمه که القرآنه یا آیت که القرآنه تدید سه معنا یا چهار معنا یا پتر یتهین پتر وان و اف آیت تحمل و معنا همات کرد یعنی بیت اف آیت بحثی و هما بیت همونیه معناه که دجی ایک بن و ضد ایک بن یکوتی هنگی چه که تو و معنا همال کرده همال دی و الدي وكي وحفظ و واحفظوا أيمانكم أفا معنانا هما گرید. یعنی یک سيندا بشول نخين نزول الا تو تو وی نبي یا دویه وقتی مروف سینده خینید بلا سيندا خوب جیب جیب کرد و یا سیش هکل و دبو که کمروی بشکینید یا نه کمرویش کندیش مروف بیا چپ کرد؟ تیویا کفارتا ببدن و کفارتا سینده هر وکی سره و آیته بو مواد بجید رب العالمین بو بحثی و سینده خرج لا یؤاخذكم الله باللغوی فی ایمانکم بشت رب العالمین هنگو ناغرید هکم گو سینده خاند او سینده سردف بن. هر وکی بمهات تفسير كران اللغو اليمين هو قول الرجل لا والله بلا والله همش لالي ماشي مشهورة بيجي نا والله أري والله بري والله أفاد لاف دا قلب جرا مشهورة أو مروفي في آخفنات كات إن يتوي سيندنية أما أفا يبيا إيك الآخفنا كسر دو مروفي تشلتت إن يبيا آخفتن اما قوي سر دو مروفي تت أما تو بيجي ولا تسين خاند كرو سر في آخفنا شتنا وكا من شو سين يعني همشت بقول أنت قلت بري والله أنت قلت أري والله وده مش برا وسد في معي هذا رب العالمين إيش المناولد لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم لغو اليمين أفيا أختمروا بجد أري والله نا والله ما دام دل قلدانية بس هذا في مروفيا هذا رب العالمين المروفي ناقد هكا مروفي أفسين ده شلي كديش هكا في أفسين داش كان ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمانة أما او دل قلدابيتو إنيات قلدابيت أو سين ده شلي او سین مروف رجا قیامته ده برپسیار بید حکم مروف سین یعنی ده خوبش کنید یعنیش حکم مروفی اشكانت وكفارتوين دا فرجع قيامته رب العالمين ده بسيارة ملوكان آن آيات ديد بجد ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم او دل قلب هی او سين هنجي سر مروفی حسابه او سين ده مروف دل دا بيجيتو دل گلده بید او سر مروفي حسابه واجب سر مروفی هم چبه هم سینده خود جیب جیب کن هک ایکیش کند یا الوا سینده بود سین سرشتک خلط خان بید خودی از ناش مخمولا بابه خوب هوا واجب سر سینده چه بکرد بشکینید هنگی تیگا چه بکرد تیگا کفارت بکرد فکفارته اطعام عشرت مساکینه تیگا خانه داده ده فقیره من اوسط ما تطعمون اهلیکم او خارنا یا مناف مال دامروفت خود یعنی او همو گاوه اغلب جرانه او یا هما بلندتره یا هما خوشتره و قدرتره که رفت خود اونه یا همه کمترش اوسط یعنی او خانه اغلب جرا رفت خود و خانه هر ایکیش ونیا اوسطاویت فرق قد گل یادیده مال حیوانیا اوسط و او اغلب جروجات خون ونیا بلکه گوشت حیوانی گل برنجی و آفکه یه های گوشت مریش که و یه های گوشت دانیش و یه های بلکه اغلب جرا معکرونه کود یعنی اغلب جراوانی های واج دانب کودشته گای پیچه بیت مروفه که فقیره هی یعنی نانو بلکی آوه کودی یعنی هی بلکی نانو قصبه کود هر مروفه که ونیا اوسطه بی اوه دی اوسطه بی اوه اغلب روزات خود که چیه ده خانه ده ده فقیره یان او هم یانیش ده چه کرد درابی جلکا و ده فقیره کرد یا چه جلکا او جلکا که ده جلگ بو ده میرابن یعنی بو ده جنابن چه فرق دادنیه چه بو میراب کرید چه بو جناب کرید ده جلکات بو کرید اوه كفارة سينديا او تحرير رقبة مؤمنة او تحرير رقبة مؤمنة يعني یعنی اشتباه عبد عبدك یعنی يا زكات كانوا كعبد نينا يعني كمروف دوش تداي مخيرة بكيف أخوي سین سين خاند و سيندا خوش كان و مروفتي وكفارة و وكفارة اوه یان خارنه بوده فقیر یا یانیش جلکا بوده فقیر آباد و خلک نجرا سستاید به مسئله نداد کرد دیسا سین دستان دین و کفارت وان آداد نه وحفظ و ایمانک نعیتی و کفارت بدهی هنگی مازن کرنا رب العالمین یاتی دهی و هنگی اف گناه حدی سر مروف رابط اما هکا مروف نکد و کفارت او گناه حکا هردی مین تبه او مروف پیچه نبید فمن لم یجید هل أفا بيتشن أبن هنكي فصيام ثلاثة أيام سيارو جاد بروجي هاي نو كام روفا كهموشو بيتشت بن حالبية خوشة تهديد بيجي هنده ما دو سيارو جاد بروجي بن آيات قرآن ما نقول وهي نقوتيا آيات يقوتيا هكتا بيتشن أبو خارنه بوده فقير أبكري و چيكا يان ببي يان تا بيتشن أبو جلكا بوده فقير أبكري هنگي ده چكي هنگي فصيام ثلاثة أيام سيارو جاد بروجي بي اما حکم روی پیچه بید واجبه توادی بکی ایکی پیچه بید خانه بده فقیران یا پیچه بید جلکه بو فقیران کرید نه سه روزه سیه روزه بگرید کفارات سینده هر سرمان نه سه روزه سیه هاش بگرید سه سند هاش بگرید کفارات سینده هر سرمان چون که اف سه بوی نه اوه چه نبید؟ اوه پیچه نبید اوه پیچه نبید اگه یک چه خارن دبو چه خارن دبو فقیرا را بین ونیا اگه تو خارنه چه که المال خو و بو مالک بی که ده فقیر تیدا هبن او همه باشتره هکه تو چتی دیش بو بی یعنی وکی برنجی و وانه برنج بید هر شتی که افشتی خانه بید سانوار بید هر یکل وانه بید وکی هم بجنه شتی حشکش بو بی هر شرعا درسته و او هات یا تقدیر کرن کده چند بو بی یا هات یا تقدیر کرن وقت صحاما راز بنا خود لبید یا هات یا تقدیر کرن اب مستکی بو هر فقیرکی ایک مست و هکه بشتی بلا کیلوی هم حس که این بدینون مثل زحمت هم یاد یدی سعبش یاد تعدیر کنیم نیف کیلوی نیف کیلو با هر فقیره یعنی که یعنی هکه هر بود ده فقیره بیده پینج کیلو یه جای برنجی هکه ایک و یه هیش علماء های گوتی سلف صالح یه بودی دو مصطنيش يعني یعنی هنجي دبيتا كيلو أكيش هنجي ایک ویب داد چه بو هر اکی نيف كيلو يبدتو وده كيلو يعني بينش كيلو بده فقير بد يعنيش هر نفر كيلو هكي ببدت يعني هر فقير كي كيلو هكي برنج بدته هر دو كيتهاتين ونيا هر دو قول يتهاتين السلف الصالح والصحابة رازقين خدا لبيت بس واحفظوا أيمانكم يعني شيا يعني كفارات سين خدن ومروف تفيا هنده إشارة زابيت حتى مروف خارم پیچر بید یان جلک پیچر بید روشی گرتن نابیت کفارت سنده و گناه که هد سمرو ایمینید چی گوه روی هر دو پیچه نبود نه تا پیچه بو ده ده فقیره و نه تا پیچه بو جلکا بو ده فقیره بکره هنگی ده چیه یادی و ده سه روژه بی. بید وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب پیغمبر صلی الله علیه و سلم بجید سیند خواندن و سین سیندا خنید منفقت لسرعتی یعنی او کسی تاجر بیتو او کسی دکاندار بیتو او کسی چتی بفروشید او بیت سیندت خو چرا که سیند چتی مروی چرک کن؟ فروشید یعنی او بعد او عالم هید کرید خود او یه باشه خود او اصلیه خود او دنیا هنده پاره هنده فایده بمونه تدا یعنی یکی هم دی بجید سینده وقت تسرخینی خلق باورد کرد چونکی خلق چو جارا توقع نا کرد مروفک سینده رب العالمین چپ کرد دروب خینید بر هنده وقت تبو یکی سیند خان اوه اوا نیا سر خلق اوا باورد کرد و هر سرما بسرمانا چیه؟ ما بسرمانا واجبه پیام صلی الله علیه وسلم تکی یکی سین بوده خان تیویا تو باور کی به هندی هم مسلمان باور کن جا پیامبر صلی الله علیه و آله سین تشت مروی بعد و تشت گله فروشی که تا چه هيا منفقه للسلعه یعنی یعنی تشت باج دچید بس چیه گل هندش ممحقه لبرکتی ممحقه محق یعنی نهلانه یعنی چه برکتت وی شوری دانا هلید وی فایده دانا هلید وی پاره دانا هلید وی معامله دانا هلید جا برکت تو وی پاره همه شرك خراب ده صرف كي وقناح ده صرف كي امری رب العالمين ده صرف كي یعنی یعنی رب العالمين ونيا وی پاری دی آگرت بر بیده یعنی دی که دزید یعنی دمرو وکه ظالم سر تم صلاح بیده و بند دسته این تداره دی که بشتا تکو دین دف منو دین تدبت نا این تبه اما ممحقتون لیل کسبی یعنی چو فایده و چه باشیه و چه برکت ناف چه دانو هدید نافی مال ده بهنده دا مروف چه نکرد دا سینده نخینی سر چه سر کریم و فروتنه ایلای مروه پیتی بی بید اوش اما ایک شروع خوب که هنده چشتی همه بچه بفروشید همه بسیند بفروشید خوده اوه بهنده ایک خوده خدا اوه اصلیه ونیا ده هر تیشی چی بید ده هر تیشی درو بید و سین خاندم درو ونیا ایک الگناح مازنه و سببش که چه بید که برکت نافع شده دانمید بهنده هنده مروه که اوه فروشید تیگر تقوا خوده بکد خدا بترسید و دان ناف چی دانخنید ناف معاملات خدا سر معاملات خدا نخین نخو پیغمبر صلی الله علیه وسلم جید ممحقتون لین کسبی چو برکت نفوی مالی دا هیل تبا او مروفی همو گوه سیندا کنید بس او پیتوی بید چون اینجا را هیش دکاندار ارشتی فروشی پیتوی سیندا بود برام بری خوب او هنگی بحثی وانه نیه اما او کسی همو گوه چیه همو گوه شده خوب کتا هند کسی کنید وعن سلمان رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله پیغمبر صلى الله عليه وسلم جي سينا نوع كسن سي كسن رجع قيامات رب العالمين قلنا آفيت قلنا آفيت يعني آخفنا رحمه وآخفنا رازبينه أما آخفنا غضبه وآخفنا عذابه رب العالمين قال آفيت چونك رب العالمين قال أهل جهنم تاغفيت هبه حتى أتنف جهنم دابن وقال واتاغفيت اما بو واكس او رب العالمين ودي ثلاثة لا يكلمهم أبا هبك علماء رحمة أخذ الله لبيقوتين ويعني اخفنا رازبين اخفنا رحمة جلنا آبيد وكي ايمان دارينية وقت رب العالمين او اخفنا رحمة وباشيد جل ايمان داري تابيد او رب العالمين جل فانات في اخفنا ناكت هل وكي رب العالمين بيشت اهل جهنم اخسأوا فيها ولا تكلموني هذا ايك الاخفنا رب العالمين بكيره واهل جهنمه نیا رب العالمين في آخفنا بيجيت بعند أف آخفنا آخفنا شنا عذاب نه و غضب رب العالمين أبو فاكسنا إجا اوانش رب العالمين لا يكلمهم الله رب العالمين نه آفت آخفنا رحمة و وآخفنا رازبينه وف حديث في عن صلى الله عليه وسلم إيه كل دليل رب العالمين كلامي هي وآخفتني هي چون کی پیامبر صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب مش هل هيك لنقو إلا رب العالمين ده قال أغضيت هذا هم دليل إنسان ده رب العالمين أخفنا هاي وكلامي هاي أما أخفنا رب العالمين يقي ذاتي رب العالمين أم نظاميات شتبه وقال قوتي أخفنيش معنى أغنية يعني وكيما ددان وزمان وليفيتين رب العالمين أفشتبخونا قوتينا أف أفت آه، ما ونیا کله و ددان و زمان و آواشتنه ربعمی بخونه بودی اما ربعمی گهن در چشی هی آخفنا هی آخفناوی هما کامل تره هما درست تره هما حق تره و راست تره بس وکی آخفنا منیه و یا مروفا و یا چو مخلوقانیه لیسه کمثلی شیون ولا يزكيهم وفاسنا وعكسا رب العالمين باكشش ناكت الجناحت وا وجناحت وا هذا سمينا فولي خوش نابي ولهم عذاب أليم و رب العالمین عذابک اب ایشش بو واسه کسانه حاضر کرده رجا قیامته او سی کی سی کسان که هو ونیا اف هاتی نکرن نه رب العالمین گلت آوید و نه پاکش کت الگناحا و عذابک اب ایش و تند بو هاتی حاضر کرن و شیمیتون زانین اوه ایکیه و شیمیتون زانی و شیمیت او مروفه اوه پیر بی و دست دس بکری اف مروفه پرچاوی یا سپید بید و میدوی سپید بند برف پیر بینه و چی هفی پیامبر صلی الله علیه و سلم یه گویی و ولگت هفی امری که اسپیاتی ابناف ردیناوی و پرچاوی و امیت ویدا هاد بیته داره و دست بکر بید اف مروه سر و هنده را پشتی وی عمله هوی مازن را بید دست چی بکد دست زینا بکد زینا بو همون مروه که گناه حق مازن یا و یا پیسه اما بو کسی که الامر جهلینیه چو بیت داره که ونیا که ایه جحیل بیده بجنه اوه ونیا شهوت و یا زور و اوه ونیا ها گال خونی و اوه هو و اوه هو اما مروف کلوی عمر چو بیت داره اسمی اسپی کف و نسری ونیا و عمل کبید یا اجار بوی که کمازنه به هندش پیغمبر صلی الله علیه بجید اوا سیکس اوا ایکل و نوع کسانه اوه بجنه بشیمیتون زانین اوه نه رب العالمین نگل تا رجا قیامته و نگونه حتوال خوش بید و عذاب کب ایشش یا محاضر کی به هنده مروف تیجا تقوی خوده بکن بلا زینا چند صنایع کف بید چند مسائل توی صنایع کف بند و کی گلک جیا و لالی گلک مروفانی هم صنایع بس اما عقوبابش یا مازنه دبینی گلک مروفت هین ونیا امروی هندینیه کرتوی جنت اینان که میرد کرین نویت هین و اراد واشونت کن و جنش یا هی سر اوام سر و هندرا همه رابی زینا حتی جنش نبید ما دبیت ریکا کمر بچی زینه بکت تو من چی بخو ونیا یا شرعی بکی و رب العالمین ونیا که بخو جنه که مارکه و دی شریعتی بینی اما آن پشتی به هندی همه راب زینه بکت چو شکت دنیا گناحاوی گلک گلک ماس یا مازنا ولا رب العالمين جل کرفا کسانه بدن حتی أف حدیثاتی في عمبر صلى الله عليه وسلم وتير لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وعائل مستكبر أفشي دوية أو صنف رب العالمين رجع قيامتنا سحت كاته و نه عذاب عذابك زور یا ايش دیدته و نه گناهت واش خوش بید او مرو عائلون یعنی فقیر مرو که فقیر او چه شعر دی هی کبر هيك الوا گناها یت معظمه گله كبر هوا که پیامبر صلی الله علیه بطر الحقی تو حقی قبیل نکی و وغمط الناسی و خلکیش چه لب کی خلکیش کم دانه خوب بتر دانه خوب معاصر دانه خوب قدرتر الخلکی دانه خود طبقه که زیاتر و ونی خالق همو چرینه همو جاهلن و تو خدانه عالم همو ونیت به اصلا بس خدانه اصل همو نظاونیا ایت مثقف نینه و چه دنیا بس تو چه دنیا زانه و تیه مثقفی اوه کبره و خمازن کرده جب پیغمبر صلی الله علیه وسلم اراده به حدیثه ده یوم گوتی خو کبر که بو همو کسی یا خرابه والكبائره اما هكا سر مروفی داش فقیر بید بيت یعنی یعنی راه مروفی دولمند يان منصبه بید آن ونیا جوانیه بید وی مروفی یا که بید. هوا کسانه سببه که هی سببی سببی خمازن تو کبره هی هر یه گناه هر یک را کت بس با بودی بجنه اوی ونیا مالوی سره بری منصبوی سره بری جوانیوی سره بری اف مروفه بجنه بر هنده بس مروفك چه اف وسایلش دنیا مروفک چیه؟ یه فقیره مروفک هم خوی فقیره و سر فقیره خونا رابی چش را بخوب بکد باید كبر هبید حقيقه قبیل نکد راستی قبیل نکد آیت قرآن قبیل نکد حدیث پیامبر صلی الله علیه و قبیل نکد آن خصوصا سر خلقی مازن کرد آب ترانه خلقی کرده بشه الله فلان کس چنیه ونیا مکیلی مگر جد بیشتر فلان کس ونیا قرچه فلان کس نزدیکیه هو چیز خلقی ونیا کیم دانه تو خو معاصر دانه تر خلکی هوا پیامبر صلی الله علیه و عائل مستكبرون هفاش ایکل واکسا کروج قیامت رب العالمین هک سر به گناه ممرید نگل تاوید و نه گناه تویر خوش بید و عذاب کب ایش به حاصل کردی و رجل هوا سیه و هفه خدا کتاب رحمت خدا بید مقصدهی به اف حدیثه بر به هندی و رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه دي يسي مروفك هر جتك بفروشي تذكرت إلا بسين ده خود دهنده دامن خود دهنده بي يا سين ده وقت تذكرت همو قوه سين ده چیت ایکی چتکی ايه كبيت ده بشته او خدا ندکنه ده بشته اول پنج هزاره خودت چهار زاره ده دامن دویش چی لیکد؟ دویش احراج کرد خدا ندکنه چونکی ونیا خدای دگوی شمر خو وقت ده احراج کرد بود احراج کرد چونکی ده بشت دوی سین خواند او بر خاطر وی سین ده چه کرد ده بیش دیدته بیش مادم هنده ونیا سین ده بر من دیگه از بیشته هر بدمه دیدته بیشتی بلا ونیا بلکه خساریش ببید یا بلکه چه فایدهش ده نبید اوش هم صلی الله علیه و سلم او کسی هوب او عالم احراج کرد عالم بختر ناف کراسه و هنده دنیا بسیندا چشتی بکرید الخلکی ولا يبيع إلا بيمينه آن وقت فروشيتيش هر دب دا خده ده هنده بي هنده من سين خام نابي كم تركي من يبقى كي أبي بي بهر دي سهولة بتا يان دخلين دونيا من يعمل هنده كري وكي دي هنده نكريه يان سيندا دخلت دونيا هنده فايدة بمنات ده وكي دي هند فايدة دونيا ونيا وأخفنك راسنيه أفش إيك الواكسة بيغنبري صلى الله عليه وسلم بتي لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم نا رب العالمين قال تعبيد و نگو نحیت والا خوش بید و عذاب کف ایش یا بحاضر کری بر هنده مروف بسماتی بیا خوشیار بید کرین و فروتنه دا دا چه نکد سینده کار نینید ایلای بو حالت که پیتوی نمید اما مروف همو گا کتا سینده کتا عادت خو آخفنا خو و نیا هرشتا که تب بسیند بکریت و هرشتا که بفروشیت بسینده و بر ریکا نه اوه دمروشتن ناف ویکا بن ویکا فهویا مازن دا ونيا وفدي لهن كأبا جناح كجلا كمازنا چونك ما دام قلت لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا هم عذاب أليم أفدي لهن كجناح كمازنا وفانا رجع قيامته سزاك تندي هي رب العالمين ما همال بارزيد وفي صحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني يا غنبس الله عليه وسلم بجد خير ترين أمة من خیرترین كسيت امت آمن او کسن اوید گل من دا كصحابات بيغمبرين صلى الله عليه وسلم قارن بجنوا و جماعت مروفا اوید دنیای دا ات وقتکی دا سردمکی دا جین و پشتینگی او پیچ بچه ده چل نامین این که دی و جیره که دیره هیتا شینوا بچی که ده هینا شینوا و پشتی اویش چن یه دی هینا شینوا چی گاوا دست مروفک نما یعنی یعنی وقت هم بجين نما یعنی يعني أغلب نامينه خو همو فكرة نامرن بس أغلب الوا نامينه وكينو نكاد قال أجر بجن برايت عمره من تنسي چارة كد ماين يا أفا دستوانا مو أجيله و نكاد بيا جيله كدي أفا قرنوانا مو بيا قرنه كدي أفا هندك وبر هندك يقولي صد سالا قرن هندك يقولي چل سالا هر هندك هندك يقولي كم ترى هندك يقولي زور ترى تحديد سالا خلاف سر هاي أما يا بوهات يقولن قرن که او دست مرو و اوید وکرا جین وقتی نمان اغلب الواچون و مرن او جیلوان نمان نو که هنگی جیره که دیه هاتی و بشتینگی هر هو وقتی اوید دیش بچی باش نمان اغلب نوی هاتن او هنگی جیلواش خلاص بود جیله که دیده هید جب پیغمبر صلی الله علیه وسلم بجید باشترین قرن باشترین وقت اون اوید وقت پیغمبر صلی الله علیه سلم که پیغمبرینه بو چی بونه باشترین قرن چونکی او ایمان و پیغمبر این صلی الله علیه وسلم و او دیفچون و با قرآن و سنته و گوچه خدا نوا بو آخفنات خدا و آخفنات پیغمبر صلی الله علیه وسلم یه پشتی و کسی او نکریه و کسی او هند پیچش نبود بر هنده باشترین چنه؟ باشترین قرن صحابت پیغمبری راز بنا خدا بید اب چه گشت نوی درجه؟ اب هنده و که عرب بون؟ نه نیا اب هنده که کرد بون؟ نه قومیت نیه و بزماني نیه و بأخفنة نية بچه بإيمانه بإيمان والواكر كيف جهنا في درجه عمل صالح والواكر كيف جهنا في درجة خدا و وابو خده وبيغمبرات تسليم بونا وابو امر خده وبيغمبري عليهم الصلاة والسلام أفا بونا سبب هندك هولي بنا وکی وكي هندك نكاتين ونيا بيجم الله ونيا بس قرآن دا سنت دا ولادي بسرمانه عرب هما خیرترن و هما قدرترن ونيا ما ابو جهلش عرب نبو ابو لهبش عرب نبو با آیت خرس سروانه نهاتی نخواهد حتی حتی نو جهنم دابن با وش عربون، با کمات بود وی بودن، نهات بونه دیوه نویوه نکر بود قرآن دا که حتی حتی دی جهنم دابن نه چه قرآن چجا صحنه که یکه صحنه که یه بهندی هر پیغمبری صلی الله علیه وسلم جا صحنه کیه، هر صحت صحابه پیغمبر عرب نبون تنه عرب غیر عربش، و عجم اشتدا بون عجم کردی شیطه دابین و فرسی شیطه دابین همو نوعی تدابین و اوه همو الوانه همه صحابه پیغمبری چنه خیر القرقرون باشترین قرن همون اوه صحابه پیغمبری ایمان و عمل و صالح و چلی و اوه قدر یخسته ثم الذين يلونهم پشتی اینگی پیغمبر بجی صلی اللہ وسلم اوه دیواته یعنی درجه دویه پشتی صحابه کینا باشترین قرن تابعینه أبي الصحابة ديتين بجنة تابعية من أبي الصحابة ديتين بيغنبر نديت صلى الله عليه وسلم أما صحابة ديتين ثم الذين يلونهم بشتين جي أبي الديواشاتين كأتباع التابعين وصحابش نديتين كي ديتين تابعية ديتين هذا هندي هندي بصرمان نيزيكي قرآن وسنة ببن وهندي تقال بيغنبري جيابن أو هما قدرترن وعوابت جوانتر هما يديتي وحی دیتی و خدان وحی پیغمبر صلی الله علیه و سلم وحی بهات یخوره او یه دیتی و گلوی جیان بر هنده او جوانتر همه یه دی دینی چون و اوید صحابه دیتین او دیسا درجه دوینه اوید تابعی دیتین هو هندی بشت خاره دی چه لهد؟ یه دیر کفتین السروکان یا خو هندی چون هندی دیر کفتین یه چون بر هندش اوید نیزی که پیغمبری بن صلی الله علیه و سلم گل پیغمبری جیان او قدر و همه ماستره و پیچ بیچه هوده هیتا خواره حتی فاده چند چی تا پشته اغلبه اغلب مروف چه لیتن؟ دیر کبنه چه؟ دیر کبنه قرآن و سنته نو که کم سح که اینه وقت ام تیدا و چه هی؟ ما ام گلک الما اغلب البسرمان گلک گلک همه دیر کفتین چه؟ وی دینی و وی اسلامه او وقت پیغمبری های صلی الله علیه وسلم و او صحابت پیغمبری صلی الله علیه وسلم گلک اجتماع و کیوانیه گلک اجتماع بدل کری گلک می هاتیه بدل کرن اجا چب عمدن هاتی دیتا بدل کرن چب خلطی هات بیتا بدل کرن جهل هات بیتا بدل کرن گلک بدل بی سببکه چیه؟ چونکه همه چی هاتین؟ همه لی دید کفتین همه لی دید کفتین اجا ولی هاتی ونیا خلق نو کرده بسرمانه که بینید خلطیه کت کرد دی سر کی حساب کرد؟ دی سر دین اسلام حساب کرد دی ملاکی بینید خلطیه کرد ونیا دوشته والله و اسلام یهویا خویه هیش ونیا مروف که هیب خو کرب دین اسلام بد بد و ناف دلوی دا دل دا بلکه هر بسلمان نبید اما سر و اونیا بجد بجید بسلمانی بسلمان همو دی عیدار کن وی بر هم دی درام بید چی و آخفنا و طعنب دین اسلام داد که خلقت و شرك خلقت که بسمانه کی کرید جا که هم حس کن هکم حس کن این وگرین و دین حق سر و دین راست اوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدحت واکرین که بودی خیر القرون باشترین قرن او قرنه اوه گل منجی که صحابه پیغمبرین راضی من خدا ببید امیش بلا وکی واکرین نیا یعنی چی جاره اوه نامیتا دی والله با همو مزگفتوت کنه والله با همو ملاحود بیجنه رجع قيامات رب العالمين يجي چی يما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يقول كيف يشوهن قوة قدوهن قوة بيغمبر صلى الله عليه وسلم يقول يا مد ديكي هرن دي پیغمبري هرن صلى الله عليه وسلم يقول يا مد قرآن هرن ابتيجاشنا كي ابتيجاشنا صحابات والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رب العالمين مدح الفايد كريم يقولي مهاجر وأنصاري وأودي واشوين هنا يقولي أودي ما لا يدخوشوين ما لا يدوقت والذين اتبعوهم بإحسان يدي كيشوين دي صحابات شون دي تابعين شون وكي وا إحسان يعني وكي واكري واچكريا هوانش واكري صحابا چه تگهشتن هبی ابو في آیته واش او تگهشتن هبی صحابه راضي بنا خدا بید چه عمل كريا و چه عبادت كريا واش او يكري چه نكريا خلی دا باش واش یا خلی دا باش هنگی افا رب العالمين رضی الله عنهم و رضو عنهم اول رب العالمين اللي راضی و اوش دل ویچ تیر راضی بن او رب العالمین دته و اون رب العالمین دبت ادناف بحشت ده بر هنده مروف اکم حس کن هر وقت که هبید هر وقت که تو هر زمان که دبجید چجرا ریکا حق و ریکا راست بزر نابید همو قوه آشکره هر وقتی پیغمبر بس الله علیه بجید ترکتکم علی البیضائی لیلها کنهارها بجد من هنگید هیلا این و پشتی خو سر دینه جوان یه پاکش یه آشکره حق و یه راست شفاوه و کی روژاوه ها چیه؟ دارونه چو طالیاتی و چو غلاتی سر حقی بیت و یا راستی بیت او او پیغمبر سری و صحابه پیغمبری سری او دی پشتی بی هاتی و پشتی پیغمبری صلی الله علیه و صحابه هاتی هاتی از اینکه والله ما اوه فلان فلان کسی بگوتی والله ما اوه فلان مذهبی بگوتی اوه همو چیه؟ او همه خودی دیگه باش او همو زیره کرنا پشتی وای، اما اوه حق و یا راست همو گاوه حتی کنگی دی بینته و حتی رجا قیامتی پیغمبر بس الله علیه وسلم بجمن دو چطه نافنگو دو هیرین هکه همو دست خود پیوه بگرن چجرا بالنا بن چجرا بالنا بن و هر دو کش پیغمبر بس الله علیه وسلم بجید دیدگل ایک دبن ولن یتفرقا چجرا لیک بنابن حتی یرید علي الحوضه حتى تجعنا سر من لولي حوضي أفهر دقالي هر بيك ببن كتاب الله وسنتي کتاب رب العالمینی و سنت پیامبری صلی الله علیه و سلم هر دو کت تیگه و هر دو تمام کرد یک دونه چه بیش بس دی قرآن چم دی ضال بید یک بیش بس دی سنت چم دی ضال بید این لایتی بیا چپ کی این لایتی بیا هر دو که بگیری حتی چپ کی حتی تی سر حقیه و سر راستی و اوه هر دمین تبش حتی رجا قیامت برنده و چو حجد نینه اوه چی بجید بجید والا منو که برمه بزر که هر یکی آخف نکت بجید و نه قد چو بلکه بر کسی بزر نبید حتی مروف برخو بزر نکت هكا مروف دي هواي نفس أخونا چيت هكا مروف دي حقيات گرد وراسيات راستیت حقي أشكرا ويارا و یا, هم وقت کی خدا و پیغمبر چه گوتیه ابتیگه اشنا صحابه او حقیه هم وقتك کی او حقیه و هنده خلاص یه غیری وی أبي مخالفی و بیت همو چیه فماذا بعد الحق الا ضلال هم ضلاله قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة هذا خدانه او صحابه راز بنا خداوی ما حدیث ود گرتوا راوی حدیثه بشت اصلا زانم پیغمبری صلی الله علیه وسلم از بشکم بشتی قرن خو یعنی بشتی قرن صحابه وتي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم دجرة يعني قلتي ثم الذين يلونهم يعني یعنی اتباع التابعين شيخ أخسنا بجده و تقوى صحابايا صحابه بنا خدا تو وراوية حديثة قال الجرادة أبي هكا صد صد نزانید که پیغمبری صلی الله علیه وسلم چی گوتیه دی چی بجید؟ دی بجید اصلا نزانم درستی که چی گوتیه یعنی دو دو قرن پیغمبری هرید گوتی دو قرن پیغمبری صلی الله علیه وسلم هرید گوتی یعنی تابعین و اتباع تابعین گوتی بس یه دیوه بجید اصلا نزانم از بشکم که پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم گوتی آن نگوتی در هنده چه و ابو مهات گوتن ویش که و ابو گوتی این صحابه هر شتکی بومال پیغمبری بگیره و هکه صد صد نبید چی نکریه؟ ویلای خورا نبود یه صد صد اوه یه گوتی از دو دلم که پیغمبری صحابه اللہ وسلم یه آن نگوتی ثم این بعدکم قوما پشتی اینگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بجید پشتی وانه و پشتی هنگو پشتی وا قرنانه دهندک دیهن قوما یشهدون ولا یستشهدونه. یعنی هندک دهن شاهدیه دن شاهد يعني أول كتا تشتك غالب بيت يان تديد بيت وتها غالب بيت هدوك فكرة تشتكي ها دید یا تهديت يان تبس يديت يان تبس ها غالبي اول تو شاهدی سروی ویچته اوشته تديت يان تها غالبي پیغمبر صلی الله علیه وسلم بجن ده دهن وی شاهدیه دن ولا يستشهدونه یعنی کسی نبودی برای بون شاهدیه بدن هر هوده چی؟ هوده تیدا زیده کرد هوده تیدا هنشتی بجید منیه افشتنه قومیه نه هات ریدان نه هات یا گوتن ده هولا دو خراب بجید اوه دیله هنده من که مروف شاهدیه بداد شاهدیه بداد تیویا چی بکد؟ تیویا اکی خوبه ایجید و انگیش ده مروف شاهدیه داد هکه خدان قضیه قضیه خواز مروفی بکد مروف اکا زانید از شاهدم الناف ویچتی دعوی هات یاریدان خدا ویشوله زانید از شاهدم مروف اکی ونیا دبجنه خدا نه دکانه و دیزی کرکه چود و ایش ویره شاهد بیمه خدا دکانه زانید از شاهدم بلکه من خوی بودیش برای از شاهدم چی و تپیت یا من بس خدا دکانه من بلکه اب خوانیه وی مروی عفو بکد از بچه ملالی حاکمی ملالی شرطه بجم الله از شاهدم اوه چو دیزیه اوه پیمان بس الله علیه وسلم بجد اوه چه نابه دنیا اوه خلطه اما هکوی دا خاز من کر ده چم شاهدیه دم آن هکوی نزانی که از شاهدم مروفکه یه چوه محکمه چوه اوه حاکمه بشته بمشاهده بینه بشته والله اصلا زانم چو شاهد نینه و از خوش شاهد بومیره هنگی از بچم خیره هر وکی پیغمبری گوتی صلی الله علیه وسلم یه گوتی باشترین شاهد و شهید اوه شاهدیه داد او اوه هبخو چتکی دید بیت یعنی حاضر بیت یعنی هاگال بیت و کس نبیشتی ورش اما بچید بس بمند داوی مروفی دیار کد که اوه حق و اوهش یه باطل و یه سر خلطیه پیغمبر بشته و باشترین شاهد اثر به مسئله باشترین شهیده که شاهدیه داد هم امرو وکی ودیان خدا نه قضیه ویشته زانید اما نگوت یه میوره شهادی بده از چم بو شهادی بدم اما چه بید یا خلطه اوه پیغمبر صلی الله بحثی واه بجت اوه هندک دهین دهو کنه یعنیش از چم شهادی بدم بس درو بدم چم شهادی که درو بجم الله اوی هو کریا و نکر بید الله اوی هو گوت یا هو نگود بید اوه ایک الوا گناحه که مازنه پیغمبر صلی الله علیه و وسلم بجید اول دیمایی که زمانی دهنه داره هشیار بر هم کنه یا شاهدیه حقی و راستی بدن شاهدی شاهدیه درو و شاهدی طلب و داخواست المروفینه تکر مروفینه بید به شاهدی بدن و یخونون ولا یؤتمنون و ده چه صفت دیش نوا فا کسانه ده هبن اوید پشتی وا قرن باش نداره خیانت دلالی وا زور بید و امانت دلالی کم بید ده حفنا که بیجی روی جمع بین منو تداوی ده چید بلا وکت ده امانک تکی ده اوه ده چید به خیانتت بلا وکت و دکار اینی تو کد چه ده ولی کد نه پارزی تو اکی ده ده بیجی چه بتن مالا من بید از چه ما فلان جوی تیمه و حتی چه ما حج و تیمه و حتی چه ما عمره و تیمه و پیش مردن بیش حتی چه ما دوام و تیمه و خیانت المال مروی که ولی او خیانت المال مروی کرد آن بینید خرابیات گه این تم بو مال مروی کرد و لیلانا داد من مشود در پیامده بو سر خوی اشیان و خدا نخوانی خدا نوی ماله چه یکی دی امین سر وی اوه و ده خیانتی کن اوه پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم اوه اوه صفتانه هشیار بن اوه اخیر زمانی دهنه داره گلی بسرمانه شیار بن اوه صفتانه الكبائران و گناحت مازنو و خلدن پاش اوه صفتانه اوه ایک صفات ها خیانت كمرف خيانات الوي أمانات بكات لالی الله و ینظرون ولا و ده چه دیش هيكل صفات دي دي نذر كان نذر يعني اشتكي دي سرخو واجب كان خده واجب نكي تو دي سرخو واجب كي كان وبشتنجي جيبا جنا كان والله من حيوانك خوغتي وكيل الإمام مشهور والله من هنده پاره خوغتين من هنده سنته خوغتين هنده روژه من خوغتين دي گرم اونا نا کردش والله من هنچ تب خوغتين ما های کرد دونین سایدم پیچه ناوی زحمت كي قد ده خوب رب العالمين قد ده نه ولی ملائکت چهاتی نه و نیا خورتی تکر بین نه ولی کب خوی بخو گرتید و بشین تو جیب جینا که و نیا و گناحه ایکل و گناحت موازنه مرف نابید رب العالمین قرآن تو بجیوفون بالنذری مدحد اهل بحشتت کدوم؟ و مرفت مروت باشت بجید وقتش تکی خود گرن و ندرکت کن چت کن جیب جیت کن مادام تو خو خود گری کسی نگوت یاد تو خو سر خو واجب کی تیا چرب کیش تیا و وی وی ندره جیب جیب کید و یظهر فیهم السمنو پیامبر صلی الله علیه و سلم جده چه نافواد بلا وبید قلوی السمن یعنی قلویه طبعا اول علما رحمت خدا لبید وقته شرح وینده کری یگوتی اف قلویه چه نوع قلویه همو قلویه که ونا گرته و قلویه هی ابناف شریعتی دوانیه ذم و ونا که کرن یا درسته اما بحثیوه قلویه یعنی هنده هنده که همو خمتو بس بیتا بعضی خارنو و خارن نه دین خدا دخول دیر کرد و نیا چو دین خو نزانی شریعت خدا دخول دیر کرد و نیا هم خماوی بحش نیه و شریعت نیه هم خماوی چیه بس خارنه ولو بانگو چه چه که با چه بین نیه اوه هم مخماویه اما نوش دلی عادیه قرآن ناخنید عادیه شل دین خو نزانید عقیده خو نزانید افشته اما چجورا تلفن ناکد کوفی دمید بس بخارنه ونیا مال همه را که تو حتی روزه روژه کشته که نخوش چه بید و اما هم خارنوی هدفهای دبیتا خارن دبینی مروفه کیوانیا دبیش داده سید من معاش من هنده نزا از فلان شورید کم حتی نوکش اصلا من خودان خانی سید ایجا را دبیشین برچه خود بز بروزیکیه داده از همه روژه باید هنده پاراتی و فلان چتیب کنم همه روژه باید هم و هم و خماوی خارنه و دین خود چوی نزانید هفه هنگی پیامبر صلی هف ایکل چیه؟ ایکل نیشاید خرابه باشی نیه مروفی هدف و مروفی ببیتا خارن اما مروفی ایمان دار هدف وی بحشته هدف رازبین رب العالمین هدف وی عبادت خودی هر بکر رب العالمین ما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی اما هدف امر بده خارن طبعا اول چه شکلانی یعنی الخلطیه بر هندش پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم و یظهر فیهم السیمنو چی اف نوع قلبیه لالی مروی زور بو و هنگی و الملوک دنیا یه گناهکاره تو عبادت خود نکی همو خما خوب که چه که خانو و چته خانه بید و فیهی عن ابن مسعودین ما که یک بیشت به حدیثه چه شاهد ده و بری هنگی بری و بجین او, أو شاهد نافری حدیثه ده این این بعدکم قوما یشهدون ولا چون که چون جرا شاهد چه کرد سینده خینید اغلب جرا گل شاهدیه چه هی سینده خینید حاکم بجوار بوم سینده خینه پشت شاهدی یا نه خود سینده خینید گل شاهدی خود داوی برانبروی لی باور کرد به هندش خدا نکتب اوه اینای کامرو وقت شهادیت خینید نابی سیندر دروب خینید حتی سیندر دروب خاند اوه ایک الكبائی را هر یکی پیغمبری صلی الله علیه وسلم اشارت ما پیدای به حدیثه دا وفیه عن ابن مسعود رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم قال خیر الناس قرنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بجید باشترین مروفا او قرن او جيل اوید گل من جیای که صحابت صلى صلی الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم بشتين جاوي ديواتين كتابعين ثم الذين يلونهم بشتين جاوي ديواتين كأتباع التابعين ثم يجيء قوم بشتي ادباع التابعين بيغمبر صلى الله عليه وسلم بجد هندك يديدهن قومك يديدهن تسبق شهادة أحدهم يمينه بجد كاسي نقول تبو منا شهد يبدأ ده شاهدیه داد و ده چش کرد ده سیندهش سر خینید و یمینه شهادته یعنی عوری ده سینده خینید بشینگه ده چه کرد از شاهدم که افشته اقامی از شاهدم فلان کسی یدگل فلان جماعت ده از شاهدم فلان کسی و نیا اوه فلان کسی قطعی و ده سینده که سر خینید و هم شاهدیاوی هم چنیا هم شاهدیاوی نه شاهدیاوی شاهدیه که حق و راسته و نه سیندویش حق و راسته در هندی پیامبر صلی الله علیه و سلم بجید اما آخر امت دی اف مروفه هینه نداری. که شاهدیه دنو سیندار خینن اب چه؟ اب و بن حقی اوه ایک الگناح مازنا مروفه ایمان دار تی تیوه چه تی تیوه خل پارزه. قال ابراهیمو یعنی النخعیو. أبي تابعی. كطلبي عبد الله بن مسعود بو كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد بجيت يتبيشي ما يعني صحابة ومعلمت ما وعالمت ما چلمت کرد بیش هکه مشاهد یک دابو از چون بوم مشاهدک یان عهدک من دابو ایکی یا او عهد خود جیبه جی نکر بو دا بجید امد قطعین ملایت ما عالمت ما اوی ام فیت کرین معلمت ما و نحن صغار بیش هشت امد کچکش بوین بجید برچی هم قطعین و برچی هم اه، وقتی کچکاتی بجید دا فیر چی نکرین فیر ببین شهادی ها درو ندهین و فیر ببین عهداش گر عالم ندهین هک عهد کش بین عهد خود چه کن جیب جیب کن و اول دیگه لسر هند اونیا که قطان ایک الوسائل قطان بچی که ایک الوسائل بو تربیت کرنا بچی که بر هندش رب العالمین قرآن دو بومه بحث کری پیغمبر صلی الله علیه وسلم بو مدناف چند حدیث دا بحث کری دا چجور کس نه والله قطان ونیا وسیله که خلطه یان قطان چاره سر نیه با قرآن قطان ایکل چاره سر و ایکل ریکای کو بچیک بیشی لبید پیب تربیت کبید و عادت خوی خلط بدل کرد بس کا دیف شریعت بید نه قطان کا دی هوای نفسی بید چه هر کسی که هبید چه باب بید بچی کرد خوب قطید چه معلم بید بچی کرد خوب قطید چه هر ای که هبید که رامی تربیت ها بچی که درست ده زانید بچی که منصحتی نصیحتی اوه عادت خوی خلط یه نهلید و ده سبب خطانه وی عادت وی خلد بدل بیده بیده باشی اینگه خطان چیه؟ چاره سره هر که خوده بود مگوتی پیغمبری بودی صلی الله وسلم چوش دیدی ونیا کس نشید بدل و اکادی بین در دیده الله و خلده چونکه اوش ده خوده داد نید و پیغمبری وی داد نید صلی الله علیه وسلم او همه حق تره و همه راست تره و همو گاوش ونیا همو قطانک یا شرعینیه قطان شرعی شروطت خویت هنگ قطان شرعی شروطت خویت هی نبی سر و چاو بین قطان نبی سر بیت قطان نبید هر جایی که گزارار بو بچی که بیت قطان و اف کج بس بو چیه بنلی تأدیبی بس بو هندی دعوی شو خلط یا یان که واجب یان که باش بینی تو بکت بس بو هندیه بس هنده اما ونیب کرنا سر دارا و قامچی و ونیب یا پینا و شقا و جغلاوی افشدا کری اما مخالفی شریعتیه چجا شریعتیه من دنبیده کس شریعتی نگوتیه کس چوب بچیک هناه قطان اکا کیمه اول ده هیتا دانند که نسر و چاوا بیت و نواجه بیت و ازیتا بچیگه و بس به هندهش دب ادب کوید اما بچیکی وانیا ادب نا کوید تو داراش بهش بشکینی تو قامچیاش به و همه راشوشین که اف بچیگه ادب نا کوید اف هنگی چه نا کن اف بچیکه اونیه هنگی نا قطان اما اول دلیل سهنده که صحابه و تابعیه و نیا ورای که بیا کو چه بکن کو بچیک ببینه ادب دان هر وکی پیغمبری اومده بی صلی الله علیه و آله و سلم وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين